Mi smo jučer spomenuli neke od ibadeta i kako se može učiniti širku tim ibadetima. Pa smo spomenuli el mahabe da se neko voli kao što se Allah voli Nema sumnje da je to širka. Uh, spomenuli smo hauf, da se čovjek strahuje kao što bi trebao da strahuje od Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je znači još jedna od vrsta širka. Danas ćemo spomenuti još jedan od ibadeta, a to je tevekul, oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala. Potpuno oslanjanje. Tevekul ala gajri illahi fima la yakdiru alehi illa Allah. Znači da se čovjek osloni na nekog, na nekoga, na neko stvorenje u onome što nije moguće osim da izvrši znači osim što je Allah u mogućnosti. Razumijete? Ako bi se čovjek oslonio na čovjeka da mu... Ha, da mu sačuva nešto. Ha, to je, nije širka. Međutim, ako bi se oslonio na neke uzroke ili pojave, osloni se čovjek na, na Mm, kako bismo rekli, Osvani e, osloni se čovjek na nekoga u kaboru, da mu on čuva familiju. Hm? To je čisti širk. To je čisti širt. I to nije dozvoljeno. E sad on ovdje kaže, imaju dvije vrste tevekula. Tevekul ovaj oslanjanje na Allaha subhanahu wa I to je ibadet. Nema sumnje. Da se čovjek oslani na Allaha subhanahu wa u svakoj situaciji. Imamo drugu vrstu tevekula da se čovjek osvoji, osloni na stvorenja. Ako stvorenja nisu kadra nešto to da učine, to je širk. Ako su kadra da učine, ako imaju mogućnosti, onda je to šta mali, kaže mali širk. Jednostavno, kad se oslanjamo, oslanjamo se samo na Allaha subhanahu wa ta'ala i ni na koga više na, na, dunjalu. Ono što je dozvoljeno jeste opunomoćiti čovjeka, nešto da nam uradi. Ja se opunomoćim njega da on ode nešto da mi završi tamo u, u To nije tevekul. To je znači punomoći. Razumijete? I to je ono što je dozvoljeno. To je ono što je dozvoljeno. E sad moramo se dohvatiti jedne teme koja je malo ovako teža, a to je esbab, u uzimanje, poduzimanje sebeba ili poduzimanje, kako se kaže to, uzroka nečega. I ovaj, ljudi su se podvojili. Kaže, ima, neki kažu, znači nema poduzimanja uzroka nikako. Što? Zato što se potpuno oslanjamo na Allah To je glupost, jedna velika. Zato imamo potporu kad je se čovjek, eh, kako se kaže, uzo devu, pa je ostavio pred Pa ga poslanik sallallahu pita, kaže ja sam je ostavio da mi Allah čuva. Kaže zaveži pa ostavi da je Allah čuva. Znači čovjek je Eh, znači to je vezivanje te deve, to je poduzimanje uzroka. I to nije suprotno tevekulu. Normalno, Allah tela može sačuvati nju i da je ne veže. Ali Allah tela nam je propisao šta da poduzimamo određene uzroke da bismo stigli do cilja. A poduzimanje uzroka nikako ne znači i da će se nešto desiti. Može se desiti da čovjek zaveže devu, da je sve sredio, a opet da se ona otkine, može se desiti da dođe vuk, da je pojede, da stotinu stvari može se desiti i iako on poduzeo uzroke. Znači, poduzimanje uzroka, vršenje uzroka ne znači i tevekul. Tevekul je znači ti osloniš se na Allaha subhanahu wa ta'ala, poduzmeš uzroke i osloniš se na Allaha subhanahu wa ta'ala. Imamo dvije vrste uzroka istinske uzroke i imamo neke neispravne uzroke. Istinski su, kao što smo ovo spomenuli u ovaj slučaj, i tome, i slično. Neistinski uzroci su da se čovjek oslanja na neke stvari koje uopšte nisu, ne mogu ništa koristiti. I mi ćemo spomenuti nekoliko od tih uzroka, a to su sljedeće. Et temaim. Da se čovjek osloni na one hamajlije, čovjek se osloni na Hamajlije, da ga Hamajlije čuvaju. To je glupost velika. One ne mogu čuvati nikoga. Allah je taj koji čuva. I to su samo uzroci koji, za koje nema nikakav dokaz u Korani kerim Da čovjek objasni sebi i da ga to čuva. E sad se te tama, Hamajlije dijele u više grupa. Imaju Hamajlije koji u sebi imaju širka kao što su različite vrste sihrova, kao što, ne znam ti, različiti kvadratići, zvijezdice, slova, brojevi, neki nešto sve, ništa nerazumno. Ili nešto od prljavštine stavljaju tim hamajlijama, ili što sam ja neki dan vidio u Beogradu, živu neku su, ovaj. To je sve širk. Živa da te čuva, može da te otruje samo i ništa drugo. Ništa drugo, ako istoči iz onoga Znači, to su stvari koje su širk, braće. Veliki širk čovjeka izvode iz vjere. To je jedna stvar. Imaju druga vrsta, e, ovaj, ili da čovjek okači različite kosti od ne znam ti čega, ili da okači drvo, ne znam, tisovo drvo ili ovo ili ono, ili da okači neke slike, a, slike nekih svetaca, ili sve to ne uzubila šta širk. To nema veze. E, sad imamo pitanje, ako šta, ako čovjek okači nešto od kuranskih hajeta ili dova koje su inače ispravne. I to je zabranjeno. Samo ne kažemo da je to širk. Nego je i to zabranjeno. Iz više razloga. Prvo, što često puta se kače stvari koje čovjek i ne zna. On vidi neke harfove, posebno ovi koji, su ne, On vidi tamo neke harfove zapisane, može to biti ispravno, može biti nisam. Druga stvar, te hamajlije uglavnom se nose zajedno sa, čovjekom. I one šta? Čovjek sa kuranskim majtima, sa dovama ulazi neuzubila u WC, ulazi na mjesta gdje to je nezamislivo da, da se unose takve, takve stvari. I ponovo čovjek upada u veliki, u veliki I treća stvar jeste što to vodi ka ovim nekim drugim vrstama širka. Iako kažemo, znači kačenje hamajlija na kojima su zapisani kuranski ajati nije širk, ali je šta veliki grijeh i ne smije se, ne smije se ni to praktikovati. Ono što jeste e, dozvoljeno, to ćemo poslije, e, a to je u stvari ovo, u stvari šta slijedi, e, rukja. Međutim, opet vraćamo se na ono što je šejh pitao prije nekoliko dana, imamo dvije vrste rukije. Učenja različitih da bi se čovjek izliječio od džina, od različitih tih vrsta bolesti. Imamo šerijatske ruke i širkijatske ruke u kojima ima širk. Šerijatska jeste jedino da se uče određeni dijelovi iz Kur'ana i time da se čovjek liječi uz, uz znanje, znači da je to samo sebeb, znači uzrok, a u stvari lijek je samo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. On je taj koji je kada da izvječi. Ne onaj koji uči rukiju. ne sama rukija, nego je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji liječi. I takva rukija je ispravna, inša Allahu ta'ala, da je to suneta Allahovog poslanika, sallallahu ono što nije dozvoljeno jeste sve vrste drugo odlaženja. Šta ode čovjek kod različitih žena, starica, neki koje ne znaju ni harfa iz Kur'ana, ali ona tebi lije strave, gasi tamo neka ugljevlja, tamo gluposti neke. Ima puno, puno tih stvari koje su neispravne, koje uopšte nemaju veze sa Kuranom. I to isto ovaj možemo reći šta da su to stvari širka. Nema sa tim liječenja. Ono što je dozvoljeno jeste da učiš čovjeku rukju, Kur'an da mu i određene e, dove iz suneta Allahovog poslanika sallallahu i onda se osloniš na Allaha subhanahu wa da izliječi određenu, određenu osobu. A ovdje ljudi odlaze kod popova, odlaze kod... Šta će onda mu prouči? Ha? Ne možemo ništa on proučiti, osim širka ili kufra. Ha? Kaže majka Marija. To je, znači, ta stvar. Imamo i ovdje moramo spomenuti još jednu, a to je istirqa. To je traženje da se uči rukja. Traženje da se uči rukja. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve u jednom uh, ovaj u jednom od hadisa spominje 70.000 koji će ući u dženet bez polaganja računa. Pravo u Nema ni suđenja, nema ništa, nego sve se preskače i pravo u dženet, inšala. 70.000. Kad je opisivao poslanik, sallallahu alaihi wasallam, tak, takve, rekao je, la yektevun, wa la yesterkun, wa ala rabbihim yetevekelun. Koji se ne, tako da kažemo, ne kako se kaže, žigosanje. Kad se prže određeni dijelovi tijela radi različitih stvari. A, to će isto inšala doći da objasnim. Uh, I la jesterkun, ne traže da im se uče rukja. Onaj ko traži da mu se uči rukja, ako je dozvoljeno učiti rukju, ali pokuđeno je tražiti da se uči rukja. Nego se potpunosti osloniš na Allaha subhanahu wa ta'ala. To ne znači ako bi neko ti proučio rukiju bez traženja da, da će takav čovjek imati metru ili nešto. Ne, nego, znači samo traženje, hoće Allahov poslanik sallallahu se sallam da kaže, potpuno se oslanjamo na Allaha te bareke o ništa od ljudi ne tražimo pa čak ni rukiju. Od, ljudi nam ne treba ništa. E, to je potpuni tevekul i to su oni koji će ući u dženet skroz bez polaganja računa. Čisti od grijeha, inša Allahu Znači, njihovo srce je upućeno samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Znaju da je Allah kadar sve i ništa, od ljudi ne traže ama baš ništa ni ruke da mu se prouči. El iktiva, ono, ono što, sam spomenuo, eliktiva, iktiva, ono žigosanje, u, u vrijeme Allahovog poslanika, sallallahu alaihi veselem, imao je jedan ovaj običaj liječenja sa tim prženjem. E, a posebno, braću ovaj, sad ima kad je dozvoljeno, a ima i kad nije dozvoljeno. E, Muaz ibn... Kako se zove onaj? Sad ibn Muaz, radijallahu anhu, ashab koji je e, bio ranjen u bici na, Hendeku. Pa kad je preselio, radijallahu ta'ala anhu, Allah, Allah kazao, od žalosti za tim ashabom potresu se arš uzvišenog Allaha. Toliko je on bio. I on kad je obolio, bio je ranjen i krv je šikljala iz njegovog tijela. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzimao to užareno nekog vožđe, pa mu je pržio one krvne sudove kako bi mu ono zatvorio curenje krvi. Međutim i pored toga on je radijallahu ta'ala anhu eh, preselio. Znači, ako nema drugog načina da se to radi, iktiva je dozvoljen to žigosanje. Međutim, bez razloga, stavljanje različitih pečata ili negdje ili po tijelu sa tim, to nije dozvoljeno. A posebno ono što kod nas džahili rade, šta? Cigare gase i, <laughs> to. A tetovaže su druga stvar. I one su ovaj. Ali da Allah Sad prelazimo na jednu stvar koja je, braćo, problematična kod mnogih, a to je teberuk. Traženje bereketa sa određenim stvarima. Traženje bereketa u određenim stvarima. Imamo teberuk min Allah i min gajrillah. Imamo teberuk od Allaha subhanahu wa ta'ala tražimo bereket, to je ibadet, inša Allah. Imamo traženje bereketa od Allaha nekih stvorenja, a e, to je širk. To je širk. Da čovjek, ne znam ti, kači tespih u auto, ha? da mu ovaj čuva auto. Tražeći bereketa u tome. Braću, to je glupost. Allah smanu tala je taj koji čuva i koji daje bereketa i tako dalje. Ili uzme se pare kad se nešto trguje, pa se onda trlja brada, pa vamo, pa tamo, pa oko glave, pa ha, Zbog čega se to radi? Radi nekog bereketa da mu se te pare uveđe. To je glupost. Od toga nema nikakve, nikakve fajde. E, sad ovdje imamo vrste tih, ovaj, kako se zove, te beruka. Da tražiš bereket, jednostavno digneš ruke Allahu, činiš dovu da ti on podari bereket. To je najbolji vid te i traženja ovaj bereketa od Allaha subhanahu wa ta'ala. Imamo, kako se kaže, imamo sad neke stvari koje su vezane, na primjer, za Allahovog poslanika, sallallahu alaihi Allahov poslanik, sallallahu alaihi je mubarek, da kažemo. Sve od njega je, inša bereket. O, kosa Allahovog poslanika, sallallahu alaihi je bila bereketna i su se otimali oko njegove kose. Bilo koji dio tijela njega, ovaj, sallallahu je bio bereketan. I bilo je dozvoljeno sa tim ovaj, činiti teberuk. Znači to nositi sa sobom ili koristiti za druge neke stvari. To je inša Allah. Međutim, ima li danas iko, danas često puta imamo, ne znam, kod nas dole, i, a u Turskoj već da ne pričamo. Ima puno stvari neki koje se kažu da su pripadale Allahovom poslaniku. Ne znam ti dlaka iz njegove brade, ne znam ti ovo. I ljudi to ljube, ljudi to o, potiru. Ima li ikakav jasan dokaz da je to sigurno da Allahovog poslanika sallallahu Nema valah niko. Nego je odnekud ta dlaka. I to nije dozvoljeno. Sa ljudima, sa ljudskim dlakama nema teberuka, braće. Nego samo je to moglo sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi sellem. En nujum o znači zvijezde i traženja bereketa u zvijezdama, horoskopi eh, i tako dalje. Ili vjerovanje da neke zvijezde upravljaju život, ovaj, ljudskim sudbinama, ljudskim životom i tako dalje, to je, braćo, veliki širk veliki šir. Ono što imamo jeste bavljenje astronomijom. Ima astronomija i astrologija. Astronomija je nauka koja proučava zvijezde. Kakve su, šta su, kako se kreću i tako dalje. Nebeska tijela. Hm. Dalje dozvoljeno je upravljanje po tim zvijezdama da odrediš pravac. A, u noći kad putuješ, posebno u to, to je bio jedini onaj e, GPS, onaj navigacioni sistem. Ha, nije bilo satelita da ti prati, nego vidiš sjevernoću, vidiš tamo vam i ljudi su se upravljali po noći. To je sve dozvoljeno. Znači, ono što nije dozvoljeno jeste vjerovanje, šta da one imaju utjecaja te zvijezde na ljudske živote ili na neke prirodne pojave. Kaže Allaho, poslanik sallallahu alejhi jedno jutro kaže o, noća su kaže ljudi osvanuli ima kaže oni koji vjeruju u Allaha i koji čine širka Allahu. Pa su pitali, o Allahu poslaniče, ko su ti? Kaže, oni, a prethodne noći je padala kiša. Oni, kaže, koji su rekli da je kiša padala zbog te i te zvijezde, to su mušici. A oni koji vjeruju da je to Allahov fadl i Allahova, e, oni su vjernici u Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, ne pada kiša zbog nečije zvijezde. Isto tako, kad je preselio sin Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sallam, Ibrahim, kao dijete je preselio, došli su i u isto vrijeme se desilo pomračenje sunca. Pa su mnogi to povezali. Pomračenje sunca, smrt Allahovog poslanika, ovaj sin Allahovog poslanika, pa kažu šta je to? To je, kaže, zbog žalosti za njegovim sinom. I onda je poslanik, sallallahu alaihi ovaj, rekao da su to dva Allahova stvorenja, koji i sunce i mjesec su dva Allahova stvorenja, koja se ne pomračuju ni zbog čije smrti, niti života to nema veze. To je Allah stvorio tu prirodnu pojavu koja nema veze ni sa kakvim ovaj tim događajima. Ono što je e, ono što je ovaj ovdje još valja spomenuti, znači i oni koji se kod nas, nije ih dozvoljeno ni pogledati. Ono mi smo to jedan put ovdje spomenuli tamo u učionici, znači čovjek koji vjeruje u horoskop, taj je mušik. Onaj koji bi samo pogledao da vidi šta ima, njemu se ne prima namaz 40 dana. Ono, znaš, usput, hajde ima šta bi mi bilo, ja to ne vjerujem, ha, 40 dana se ne prima namaz, iako, mora, iako ga mora obavljati. El džinu, el kuhane, el arafi, to smo spominjali, odlaze ženje kod sihirbaza, kod e, gatara, kod vračara, to je sve širka. Isto važi pravilo, ko im vjeruje, taj je mušek. Onaj ko im ne vjeruje, a samo ode onako kod njih da vidi informativno šta bi će mu reći, tome se ne prima namaz. Uh, sljedeća stvar jest etatajur, braća. A to je sujeverje. Ono što kod nas kažu, prešla mačka preko puta, crna. Ha? daj, vrati se nazad nekoliko koraka ili šutni kamen ili... Braće, to je veliki širk. To je veliki širk na Nema ako prođemo... nek prođemo, žuta, plava, crena. rabbil alamin Znači, to nema... Neki pluni. Hm? Ima pluni. Jes, jes. Pa imaju neki, pa neće da ide dalje, nego se vraća. gdje <laughs> Kod nas ovaj kod nas, e, ovaj, čuo sam jednu priču, kaže, bili su neki komunisti, imali su tu neko partijsko e, sjelo i jedan nije došao. I sljedeći put ga pitaju zašto ti nisi došao, kaže, prešla mi je mačka preko puta. Kaže, ti komunista vjeruješ u takve stvari. Što nisi samo, kaže, kljunuo tri puta i kaže, prošao. <laughs> A i oni znači vjeruju Jeste i ostale te stvari, ne samo mačka, nego ima puno tih stvari, ne valja da se radi ovo uči petka, ne valja ovo uči srijede, ovo uči utorka, ne valja da se šiša na taj i taj dan, ne valja... Ne valja nokti da režeš noću, Kako su nam imami naučili, rekli su imami tako. Ma ni imami rekli, aj. Pa Većinom je tu rekle neke stare žene, neki tamo... Jel? Ni utorkom, ni van. Ne, oni su rekli. Oni su pobrkali, oni su... Tamam, Uh, je imamo sad još jednu ovaj, važnu stvar. E, neke riječi u kojima može biti širka. Koje su zabranjene. Prvo imamo el hilfu bi Zakletva sa nečim što nije pored Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako se zaklinjemo, prvo musliman se ne zaklinje osim kad mora. I zaklinje se isključivo Allahom subhanahu wa ta'ala. Tako mi Allaha, vallahi, bilahi, tallahi ili tako dalje. Ili sa nekim Allahovim subhanahu wa ta'ala svojstvima i tako dalje. Uh, ono što nije dozvoljeno jeste da se čovjek, na primjer, nije dozvoljeno da se čovjek kune tako mi vjerovjesnika. I to je zabranjeno ili živa mi majka, ha, umro mi babo, <laughs> ha, ili ne znam ti, tako mi babovog groba ili Kuran je drugo, mada i to treba izbjegavati. Znači, to su stvari, e, eh, sad imamo ove zakletve mimo Allah subhanahu wa Nekad mogu biti veliki širk koji izvodi čovjeka iz vjere, a nekad mogu biti mali širk. Ako se kune sa nečim, smatrajući to nešto čim najvećim kod njega u životu, to je veliki širk. Da se čovjek kune, ha, ono, što sam malo prije spomenuo, groba mrtvoga baba, ne znam, ako sam to uradio, ha, na djecu. Najveća zakleta mu je, ha, ako se zakune na Allaha, može, da može i slaga. Ali ako se zakune na djecu, a onda sigurno neće slaga. Što znači to? Znači da je to veliki širk veliki širk da Allah subhanahu wa sačuva. Ono što je dozvoljeno jeste, i to u izuzetnim situacijama, jeste zakleti se sa Allahom subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Mali širk će biti kad čovjek ono iz, zakune se sa nečim ne nego nako. Majke mi kad kaže ono uspud. Jer za to nije njemu neka zakleda, znaš. Ali eno, u, tomu uzričica više neka. Ne što je on hoće s time da, da kaže da je on toliko veliča majku, nego, znaš, usput majke mi, kjeve mi, što kažu kod nas, dali i tako dalje. To nije dozvoljeno, to je mali širk. Isto što je zabranjeno, jeste da se neko zaklinje sa Allahom da će se nešto desiti. Ha. Tako mi Allaha, desit će se to i to. I ne znam šta će se desiti. Allah jedini zna šta će se desiti. Ti možda očekuješ, inša Allah, da će se nešto desiti. A ti da se zakuneš, da budeš siguran za nešto, ili to nije dozvoljeno. Ili da kaže čovjek, tako mi Allah, Allah neće tome i tome oprostiti. Mi ne znamo kome će Allah oprostiti, kome, neće. To su stvari, to su stvari gajba. isto imamo jednu stvar koja ne kažemo da je širk, ali nije dozvoljena. Da kažeš tako ti Allaha, to i to mi uradi. Tako ti Allaha, daj mi. Allah subhanahu wa ta'ala je uzvišeni nego mi sa njim i sa njegovim imenom da tražimo neke dunjalučke stvari. Znači, to ne kažemo da je širk, da to izvodi iz vjere, ne kažemo to, ali Allah subhanahu wa ta'ala je uzvišen da se ne povlači njegovo ime za ovo neke bezvezne, stvari. E, e, isto tako znači pripisivanje braćo e, pripisivanje nekih blagodati nekome drugome mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ono što smo malo prije uh, govorili, što su rekli oni neki mutira, mutirna i keza Kaže, e, pala nam je kiša zbog te i te zvijezde. Nije kiša pala zbog te i te zvijezde, nego što je Allah subhanahu poslao bereket i spuštio je na zemlju. Znači, zvijezda i to nije. Ili, šta može biti, na primjer, kaže, što se često puta kod nas, braćo, ovaj, upotrebljava, kod naših džahila, kaže, da nije bilo toga i toga čovjeka, to bi se desilo. Da nije bilo Allaha, to bi se desilo. Ha, Allah je taj koji je to. Da nije bilo tog čovjeka ne bi tako bilo. Ne, da nije bilo Allahove odredbe to tako ne bi bilo. A mi, ko smo mi, subhanallah. Kaže ili da neko kaže da nije bilo, da nije Allaha i toga i toga. Sa, po, izjednačio si toga nekoga crnog čovjeka sa Allahom subhanahu To je neuzno bila velike. Ili Kaže, maša Allahu šite. Da čovjek kaže ono što Allah hoće i ti. Jedan je čovjek rekao Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam, pa je on rekao, eđa'alteni lillahi niden. Zar si me poistovjetio zajedno sa poslanikom? Zar si me učinio suparnikom Allahu subhanahu wa Znači, to su stvari koje nije. Ono što je možda dozvoljeno reći, da nije Allaha, a zatim toga čovjeka. Ne i toga čovjeka, nego zatim, poslije, Allah je prvi taj koji se, i njemu nema ništa raditi. A poslije, znači, uzrok može da bude neki čovjek ovaj, nečemu. ono, braći, još jedna stvar koja je opasna, jeste sebu dehri psovanje vremena ili vjetra. Braćo, moramo još jednom razumjeti. Arapi kad govore o psovanju, to se ne misli samo na ovo psovanje kod nas, one naj, najružnije one stvari. Nego uopšte da kaže, kako je ovo ružno vrijeme. Ha, to je psovanje vremena, braća. I to ne smije da se... Kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam u hadisi kuciju. subu dehre Nemojte psovati vrijeme. Ja sam vrijeme. Allah je taj koji daje vrijeme i psovanjem vremena i nezadovoljstvom sa vremenom, znači nezadovoljstvom sa Allahovom odredbom. Nezadovoljstvo sa Allahovom odredbom. Allah je dao to vrijeme. Ko si ti da ne budeš zadovoljan? A nema sumnje i ako pogledam, vidit ćemo da je u tome vallahi veliki hajr i velika pouka. Kod nas je dolje, braćo, ove godine bila ogromna suša. To je suša bila da su presušile vode, da su stoka ostala bez hrane, da je Šta je, umjesto ljudi da se zapitaju šta je sebe toga, da, to nisu, da su to njihovi grijesi koje oni čini, pa im Allah uskratio kišu. Cijeli život, da, vidiš kakve su te ulice, pune grijeha, pune harama, pune širka, pune kufra. Umjesto ljudi da se oni žale se na Allaha subhanahu i psuju Allaha i kroz psovanje vremena i tako dalje. To je jako, jako zabranjen. Ono što je možda dozvoljeno jeste reći, na primjer, vrelo kaže, u, smo ili umorili smo se od, žestokog sunca i tako, to nije psovanje, nego to je izjava koja nam nije ovaj zabranjena. E, imamo neke riječi koje nisu dozvoljene upućivati se osim Allahu subhanahu wa ta'ala. Naprimjer, neka su imali običaj hvaliti svoje vladare, pa kaže Melikul Muluk, vladar svih vladara. Vladar svih vladara je Allah. Ne može biti čovjek. Može biti vladar obični, ali vladar svih vladara je Allah te bareke wa ta'ala. Ili e, da govore e, Qadil Kudat, vrhovni kadija. Vrhovni kadija je Allah subhanahu wa On je taj koji je kadija svih kadija. I nema ispod njega, iznad njega više kadije. Ili da se čovjek šta e, uzima sebi neka Allahova imena. Da, na primjer, čovjek nazove dijete Rahman. To nije dozvoljeno, to je samo Allahovo ime koje priliči samo Allah ono što je dozvoljeno jeste reći Abdurrahman. Abdurrahman. Ili Rezak. Dozvoljeno je Abdurrezaka. Nije Reza, je jedno od Allahov imena i ono pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ili uh, koje je još od imena? Kadr. Abdul Kadir. Abdul Kadir, Znači, većina tih Allahu imena najbolje je, onda bilo koje od Allahovih imena sa određenim članom. Ar-Rahim, na primjer, nije dozvoljeno. Dok Rahim, oko toga ulema ima govora, ali najbolje je Rahim, dat Abdul Kerim, Abdul Qadir, Abdul Rezak i tako dalje. Ono što još nije dozvoljeno vraćao, ovu riječ abd pripisivati nekom mimo Allaha subhanahu Pa da kažeš abdu nebi, a? nema Abdu Nebi, nego samo može biti Abdullah, ali ne može biti Abdu Nebi, Abdu Rasul. Iako mi volimo Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sallam, ali opet kažemo da je on Allahov rob i da mi nismo robovi poslanika, sallallahu alaihi sallam, nego smo mi robovi Allaha, te bareke u ta'ala. Mi volimo Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sallam, ali mu ne dajemo mjesto kojemu nije Allah subhanahu wa ta'ala dao. Ili što ima kod ovih Rafidi, Abdul Hussein, Abdul Hasan, Abdul Ali, da Allah subhanahu od toga sačuva. Hoćemo li da nastavimo ili da završimo ovdje sa ovim? Ima, braće, još dosta. <laughs> Ima još dosta. Ostavit ćemo, inša Allah, za drugi dan. I ovo ako naučimo, inša Allah, bit će nam dovoljno. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Šejh.